dobrý deň. Tá krásna zvučka opäť odštartovala reláciu Na všetko je liek. A vy viete, že nie vždy ani pre každého. Platí to najmä teraz, keď je vonku chladno, vnútri teplo, občas nám z toho tečie vodička z nosa, nevieme, čo s tým ďalej. A najhoršie je, že nás nečaká nič dobré, aspoň čo sa týka počasia hoci hlásili tento rok najsim, najsilnejšiu zimu, ale príde vraj až v 26., teda 2026. Ale momentálne vám musím povedať, kto je so mnou v štúdiu. No a samozrejme Katka Subotič, Boris Subotič. Dobrý deň, Prajem. Dobrý deň. Vítame vás všetci traja a tešíme sa vašej priazni. Prišlo nám viacej listov, budeme sa im dnes venovať. Ale na začiatku sa chcem opýtať, Boris, reuma zvykne byť podľa čínskej medicíny o týchto obdobiach zhoršená. Áno. E, myslím, že sa všetky spomenem, keď som povedal, babka sedí doma a plače, boli me rameno. <laughs> Dobro, babka, ali šćera spomeneš čo bolo? Ne spomenem se, sinko, zajtra babka rozpra ako je bole koleno. No babka, povedali smo, ajde, dohodni se samo za 800. Jesli, boli će rameno alebo koleno. <laughs> Alebo koleno, alebo, sinko, všetko me boli. No dobre, ja tomu verim. Verim, lebo sam učil pred veľa, <laughs> veľa rokov, že vietor, ktorý fúka, eh, je príjemný pre každých, je to dobra energija. Ono není zla energija, to mm -hmm. je mhm. dobra energija, ale ak nas prekvapi, a vjetor bude studeni vjetor, a e, eh, necháme ga trochu a teraz urobím tú prácu a oblečem sa. To znamená, ak mu dámo dosť času, to nemusí byť dlho. To môže byť 3, 4, 5 minút, pozor. Mm-hmm. Alebo môže byť i prievan. To môže byť i to. U tom prípadu my máme manifestácie, ako keby sme mali Uh, eh, eh, reumatské ohorenie a teraz prichádza ešte ono práve mesta, e, na ktorý má e, vystavený e, tomto Tam, kde sme vystavení prievanu alebo, alebo vetru, ohľadia sa. Tedy sa je i krv aj... sporu, cir, cirkulácia je spomalejšia, taj či naše pomalejšie. A, a tým pádom aj naše Trávenie orgány sa... majú niečo menej mm -hmm. a mhm. táto, tá mesta ktorá bola vystavená, ukazujú, že pada IPH pH uh a, krvi, lymfe aj e, svalstva, čo znamená, že tamo už môže prvá baktéria a, alebo vírus, alebo hoci niečo iné, môže urobiť problém. Uh-huh. Potom sme povedali, že máme E, pramen, keď je vonku vlhko, sichravé. Mm-hmm. Tak to ide pod, pod a kožu. Táto, vtedy môžeme dostať tiež istý problém na, na, nekom, na nekoj časti tela. Povedali sme, že kad máme uh, e, uh, e, horučavu veľkú, Šrilanka, typičný uh-huh. prímer Šri Lanke, keď máš uh, veľa, veľa, priveľa ľudí, ktorí majú reum, reumatský artritis a uh mhm. -huh. tomu podobne. Aj egyptianie to zvyknú mať. Dá, dá. Nezabudni, že uh, reuma má ako 51 manifesta, to je z choroby, to nezabudni. A to znamená, že my naozaj musíme dať pozornosť tom, tejto chorobe. A to znamená, e, že keď sú, ukáže nám se samo, keď sú extrémne situácie, vtedy máme, vtedy máme e, takéto problémy, ktoré nás sprevádzajú buď sa svalstvom alebo s kostmi. A dá sa povedať, že teda tá jesen prináša vlastne, eh, aj tá zima prináša zima? reumatikom o mnoho horšie podmienky? Samozrejme Samozrejme, a, chlad, chlad, chlad. A čo to, dobre, chlad, vonku je chlad, celý sme vymrznutí, prídeme domov, rýchle si niekde k nejaké... Vedľa pece? Peci si radiátora sadieme, radiátoru, áno. A, alebo ideme do horúcej vody, do vane. Čo to robí to silné prehriatie a, a reuma? Pozri sa, keď prídemo zvonku, vonku je zima, samozrejme prídemo doma, tam počtamo, že je teplo, naozaj teplo, dámo dole kabát, čo potrebuje a sednemo vedľa radiátora, vedľa PC. To je dobre, to není zle, ni u kom prípadu. E, tiež je dobre odísť do sprcha alebo do vane. To je to. Tu ne vidim problem, ali jedan drugi čina nas uči, že pod slnkom ak si dlho, môžeš pod tou toplotou môž, e, môž zomrieť. Pozri sa Sahara. Áno, samozrejme. Pozri sa Sahara. alebo, Sahara, hej, alebo môžeš nás, zomrieť od veľkej teploty. No, ale od nás. Uh, tu u, u Dalmácii, keď je 45 vonku môžeš, slabší ľudí veľmi ano. zle zomierajú. A to na máte aj Sri Lanka, Egypt a všetky dá, tieto dá, dovolenkové destinácie. A teraz poviem zaujímavú vec, keď ty dlho sediš vedľa pece, hodinu, dve, tri a tamo je veľmi teple a ty máš prve a, znaki upozornenja, prve ti je teplo, a potom se potiš. Uh mhm. -huh. Ti to zanedbaš, zostaneš drše. A čo se stava? To je ještě jedan pramen a, reumatskih ohorenja, lebo Identická je vec, identické sú následky. Buď sedíš pod slnkom, alebo Pri si peci. vedľa pece. Pre... Radiátor ostatné. A teraz znovu pôjdeme a povieme, tá medicína je nudná, lebo stále chce rovnovahu. Ty si predlho sedila vedľa pece a poškodila si se organizam, lebo i teraz se meni pH, mieni sa struktúra krvi. Dakle, ty tiež Takže tie máš dôsledky sú rovnaké, aj rovnaké od horúčavy, aj od chladu. Presne tak, tak učí čínska tradičná A vieme niečo, vieme niečo na takú akože začínajúcu reumu, nejaké príznaky, že nie je všetko v poriadku, lebo pamätám si, že raz si nejakej dáme hovoril, keď som bola u teba, si sa aj pozeral na tieto klby na prstoch. A myslíš na Heberdenové e, knote, te? He, to sú Heberden. No to, Potom sa To, čo reumaceda. ukazuješ a voláš Heberden, tak ty si Heberden, tam, kde da. sú nechty. Da. Ale ty si sa aj pozeral na tie klby, na, klby, na tie stredné da. klby. Da. Že vy budete mať problémy s reumou. Ako, ako si prišiel na to? Vieš, uh, hm, e, čítaš na... Ty vieš čítať knihe. Áno. Ja viem čítať tváre a čítať e, ruky. ruky. Ja mám nejaké skúsenosti a podľa pulsu, podľa e, toho vzhľadu toho prsta, toho nechtového krby, celého lôžka, hej? Aj nechty, ja môžem vidieť, čo následuje. A opýtam Čiže troška sa, prognozu môžeš da, A opýtam sa, prepačte, je vaša mama mala. Reumu? <laughs> Reumu. ako vijete, aj pa babka, aj babka, da, spomene se. Ja? Dakle, e, ti musiš položiti jednu otasku. Ta otaska ti demantuje, ali ne demantira kako hceš, ja? E, tvoj e, pohljad Ako ona povije, ja, nije, ja nije, ali moja babka je tak poviem, áno, vy ste tá druhá generácia, ktorá preskočila. Tá, tá druhá, a môžete ešte do 5. alebo 7. generácie dávať impulse. Preto si ja vždy dovolím, keď mám taký jeden, hm, povedzme, hm, zaujímavý prípad, odísť e, do mame, Aha, jej máme, líniu, pozrieť si celú, otca, celú líniu matky no a otcov rodovú I vždy v rámci vidíme, ochorení. Vždy vidíme, kde, kde je ten Odkiaľ prvý. je zdroj, áno. My poviem, odkiaľ vietor fúka. Áno, to povieme, odkiaľ teda. vietor fúka, čiže odkiaľ My, je zdroj A potom to... vidím a porozprávam s pani, kaže, ja sa spomen môj pradedušku, on mal to, to, aj deduška mal, viete, i tak to ide. Dobre, ale oni žili v iných podmienkách, ako oni nemali také byty vykúrené, e, museli chodiť von, rúbať drevo a podobne. Tie podmienky nezmenili to, že máš náchylnosť na tú reumu? tom, že žijeme v o mnoho lepších podmienkach. Po, pozri sa, ľudia už pil, e, tým jaskyňama, a žili, mali reume. To, to nemôžem povedať, že mm-hmm, nemali. Čiže to ale, ale tiež e, ľudia, ktorí začali e, robiť e, e, žito ratarstvo, Polnohospodárstvo. Polnohospodárstvo. Aj tam vidíme aj reumatské artritise, aj reume, aj zuby, ktoré sú poškodení žúvaním. Dakle, vždy, vždy bolo, jest a bude, že ľudia dostávajú reuma iného robe, lebo Áno, to sa sú... už našlo aj v hrobkách. Mumie mali už znaky reumatických ochorení na sebe. Reumat, a zvlášť sú tým civilizáciám, ktoré boli na východu a na juhu. Dobrá, vieme urobiť nejakú silnú prevenciu, že keby som to bola ja, tá pani, čo si sa jej pozrel, ty si jej povedal, lebo to si už nepamätám, e, že čo by mala robiť preventívne, aby sa jej to neprejavilo, to rodové dedictvo. Budem nudný, budem nudný. prva vec. Strava. Jest podla. Jasne. Krvne jest skupine, a metaboličkom tipu. Lebo vješ, povedam, znovu povedam bi ljudi vedeli, krvna skupina velmi dobra, metabolički tip je ešte lepše, lebo se veneš sama sebi. Napriklad, vas dvije ste ista krvna skupina, jedna može izjest papriku, druga ne može. Prečo? Je to zapisano geno, tu, tu ti ja mhm. už ne možem nič podati. A preto ti, ktorí se otaču i metabolizkoj skupini, maju prednost. Visvetlim. Ma probleme, a ja povem dobre, teraz budemo vilučit 4-5 jedal. To ne možete. I teraz žite s tim 2-3 tižnja. negdje i dva mjeseca. Potom se vratite naspet, a povedzte mi. Ako sa budete cítiť? Oveľa lepšie. No prosím, dajte vajca naspet. Aha. Ja, zjedla sam vajca, všetko me začelo boliť. Zase zle. A Epstein-Barr virus. Nemá rád vajíčka, či má rád? Veľmi rád. Veľmi má, má rád. Veľmi áno. rád. A on je veľmi nebezpečný, o tom sme už viackrát hovorili, ale aj teraz som čítala veľa článkov o tom, že eh, u nás to zanedbávajú, keď berú kvapku krvi a zistiu z krvi, takže často vôbec nechcú zisťovať tento Epstein vírus a, a že je to zle. Uh, pozri sa, my sme mali v našej relácii hosta Štefana Kelimena a v minulej dúfam, a že on sa vám páčilo. Povedal, a on povedal, že zuby, polocha zuby, zubov, re, zubov reflektuje náš na eh, všetky orgány. duchovný, fyzický a cesto, áno. stav. Áno. A ešte, što je ešte neuveriteľné pre e, e, našich posluchačov, on povedal, vieš, nie si sa dobro E, s tvojom maminkom alebo tátom Áno, si keď nevychýzal. si mal zub na ľavo, hej, na ľavo jednotka je maminka, da. na pravo jednotka a je A dole, keď ocinko. si mal zuby, pozrel, povie, <laughs> no, vaša rodina to je kato, kriminál, jeden druhú súdite pre niečo, na súdu ste ano. <laughs> vždy na niečo. Vyčíta všetko z vašich dakle, zubov. To sú neuveriteľné veci, ktoré sa dajú prečítať. A teraz ti poviem, že... Počkaj, ešte povedal krásnu vetu, že neviditeľné veci nevidíte, ale ich manifestáciu vidíte. Vidí to... Lebo to už cítite na sebe. Uh, vieš, to je za, zaujímavé, ale tako sa tlumačí existencia Boha. Áno, presne tak. nevidíš, ale manifestácie, ako vidíš, chceš. Ako nechceš, jasne. nemusíš vidieť. To, čo človek je to, nechce, to si je to, je to jedno, je to jedno. Da? No. <laughs> to jak bolo, že aký je rozdiel medzi uh, veriacimi ale neveriacimi, ale že neveriaci to sú tí pohania. Že veriaci veria v Boha, ale pohania vedia, že je. <laughs> oni Presne. nemusia veriť, oni to vedia. <laughs> a, a, a e, sú proti. Ty, ty nebudeš veriť, ja som sa ešte učil dialektický materializm. Aj. Ja. ti A tamo, e, ne možeš povedati, da tamo nije dobrih veci. Je tamo dobrih veci, ali vždy neko priđe, a nečo adaptuje, viš, adaptirali i tako dalje. To, te chcem, chcem povedat, e, zubi, poloha zubi, oplivnjuje aj čelust, a čelust dalje oplivnjuje aj hrbat. A kedi hrbat maš pod chrbticu. Vplyv, chrbticu, máš pod vplyvom síl, tam je veľa tých nervov. Pozor, a tie nervy e, sú prepojení aj na žalúdok. A žalúdok, ty vieš, že um, je prepojen e, e, parasympatické línie ja? sú prepojené sa všetkému telu. A keď máš e, e, zlé komandy, neočakávaj... Zlé príkazy, tak nemôžeš príkazy, očakávať Neočakávaj si cieľu vývo, vyvíja Jasne. podľa nejakog plánu. To je to odpoveď, na to, čo by som ja tým dámama povedal. Povedal by som, jedzte tako, držte se do, e, ako poviem, teplo pri, e, oblečené, nepijte studene napoje, dajte si pozor aby vas jarne a leto ne prekvapilo kad idete bez... E, bez bluzočky, bez blu... tak, ako na ľahko, bez da, kabatika. Ľahko. Dajte si a používajte um, rôzne e, prírodné pomocky. Koprivu si daj žihla Žihlavu se daj kopljamo. Daj si kad vidiš, že maš problema sa venama, sa žilami. Da, žilami, daj si gaštan, gaštanovi pripravok. Áno, pagaštan konský je v tom da, dostať to vynikaj, veľa chladiny. Dobre, raz, raz si ty povedal, že dobre je len zohrievať, akože človek má mať podľa čínskej medicíny aj v mladosti, aj v starobe teplé kosti. Tak Prečo pozor, potom si pozor, dáva veľa ľudí ten chladivý prípravok, pozor, prípravok pozor, toho Pozor, pozor, ja som ti povedal, že reuma, reuma prichádza z rôznych aj z vietra, aj z, z chladu, aj z vlhkosti, z, z, vlhkosti aj z teplo, jedno, no. drugo teplo. To znamená, čo na tebe spôsobilo. Ja mám mm-hmm. uh, skúsenosti mám jednu peknú ITERA lampu, dám na, na teplo a prinesem... Tá červená, s tým červeným tá, svetlom, hej? Prinesem uh, ku pacientu začme a môj pacient začme, ne, prosím, ne, to nemôže. OK, tak dám na studenú. A to už môže a to máš výsledok. To znamená, ty nemôžeš uh, prísť a povedať, ja ti dám teplo a ty musíš ne. Ty musíš Vedjeti pričinu. Kad uh-huh. Mhm. veš aka je pričina, če je to studeno ali teplo, možeš dati studeni alebo tepli oprat. Vtedy on ma smisla, lebo znovu bude <laughs> čina chce rovnovahu. To znamena kad je e, pramen e, reumatski Horuca. E, Horuce, ti musiš, dati hlad, aby si urobila Vždy do rovnováhy. Celý vesmír chce byť v rovnováhe. Presne, Dobre, Katka, um, máš nejaký listočok, teda máme ich tu pred sebou viac, takže prosím Áno, ťa, poďme sa teda do na toho. otázku. Uh, dobrý deň, pán doktor. Uh, pravidelne počúvam vašu reláciu na Slobodnom vysielači. Obraciam sa na vás ako väčšina písateľov s prozbou o radu. Moja mamička má 91 rokov a zhruba pred mesiacom prestala chodiť. Nevie sa udržať na pravej nohe. Má neustále 24-hodinové veľké bolesti. Predpísané lieky nepomáhajú. Podľa lekárov ide o chrbticu, zablokovaný nerv. Operácia sa neodporúča. Minule som počúval reláciu, kde ste spomenuli podobný prípad a pomohla akupunktúra. Vzhľadom k tomu, že nie je schopná prevozu, rád by som vedel, či by akupunktúra v zátvorke iná terapia pomohla mojej mamičke. Lebo hoci som chlap, ťažko znášam to, ako trpí a nevie jej nik pomôcť. Vopred vám veľmi pekne ďakujem za odpoveď a radu ja ďakujem, že ste napísali taký citlivý človek, pretože zväčša povedia synovia, nájdem ti druhého lekára, alebo ale veď na, na všetko už dnes je liek a čo chceš, keď máš toľko rokov. Takže klobúk dole pred vami. Mm, a ja gratulujem, to je e, citlivý človek. Citlivý človek. A vieš, keby sa povedal, vieš, e, synko boj, tu nemá veľa lieku, to by ešte viac tog čovjeka našeg eh, rostužilo, bol bi smutnije ešte viac, to si ne možemo dovoliti. tak hovor. Na to se ne možemo dovoliti, tad je mi to luto, ali to nejak, eh, si ja mislim, že nema vela, ne možem ja, ja ne možem vela, eh, lebo niesam blisko. Akupunktúra sa musí Akupunktúra by tu bola pravidelne. veľmi, ale teraz by som niečo chcel povedať. Mal som situacije gdje sam alusan poprašil po chrbtu, po chrbtici, po chrbtu a dali utjerak na to, a zavjazali... A, Potravinovou fóliou. Dá, a pozica čuda bol oveľa lepšie. Pomohlo. Pomohlo. Mm -hmm. Kad bi to tu pomoglo, katka ma alosan, katka posle iba poveste katke, Vidíš, mňa ešte aj napadlo, že ak bývajú náhodou v rodinnom dome, tak e, častokrát od e, bolesti toho lokomotérneho pohybového aparátu pomáhajú, keď je tá posteľ uzemnená. To, o tom som už hovorila asi 100 relácií dozadu. Prosím ťa, povedz, ako ju uzemniť? Uh, no, na to, v podstate sa to kupuje taká špeciálna obliečka, ktorá m, mm, sa... Kde? Na Kde? internete, to sa musí Aha. kúpiť na internete. V klasickom obchode to nekúpite. To je taká špeciálna eh, čierna, ja mám takú čiernu, je, ona je grafitová, eh, dá sa na postel, najprv dáte na postel plachtu a potom na tú plachtu dáte tú e, grafitovú. Ale môžete to spraviť aj e, naopak, ale ja to mám, že hore mám tú grafitovú, lebo hneď tá koža sa toho dotkne. A ono, vy keď e, človeka uzemníte, on dostane... ona vysí na zem, aby bola... Nie, nie. nie Ty ju, môžeš ju zapnúť do elektriky, ale to sa najprv musí tá elektrická zástrčka odskúšať. On je tam návod, či tá elektrická zástrčka je v poriadku. Či... Mm, aby sa niečo nestalo. Áno, či tu je elektrikári to spravili tak, ako mali, lebo častokrát, eh, bohužiaľ, eh, ako je to s týmito remeselníkmi, čo chodia na učňovku, je tam veľmi malý záujem a pravých vyučených remeselníkov je na Slovensku málo, a tí, ktorí sú dobrí, tí vieme, že zdrhli do zahraničia, <laughs> takže si to musíte skontrolovať, či to máte správne spravené. Ak je to správne, spravené, tak oni sa k tým postelám vždycky dodávajú káble, tak jeden kábel je do, do elektriky, mm. alebo ak bývate v rodinnom dome, ten kábel má až nejakých 12 12 metrov, tak ho zastoknete e, do zeme. Dá sa vybrať, či chcem elektriku alebo zem. My sme vybrali zem, ja to mám zastoknuté e, Takže do si uzemnená neustále. Vieš čo, má to výsledok, lebo ja viem, že keď som napríklad prišla zo zahrady celá zrobená, všetko ma bolelo, ja keď som si lahla, tak max do 20 minút všetky bolesti zmizli. Alebo keď išiel na mňa ten išias, tiež som si na to lahla za 10-15 minút som nevedela, že ma niečo boli. Takže to uzemnenie je tiež veľmi dôležité. Oni aj starí indiani, keď e, bol niekto chorý, e, tak mu vykopali jamu a dali ho do tej jamy, dokonca ho ešte aj hlinou zahrabali a mu tam hrali na nejakom hudobnom reastroji a liečili ho práve tým uzemnením. Toto som robila deťom a pomohlo. <clears throat> na Vieš, dovolenkách. Ty, u nás sa povie, že 2 metra pod zemou všetké orobedy. Choroby zmiznú. zmiznú. Len to, <laughs> Joj, vieš, to je, to je morbidné. iné. To, nemys to nemyslia o tom, že 2 metre pod zemou, ale o tom, že už si mŕtvy. <laughs> Áno, ne, a nič ťa nebojí. Ale u, Každý u, ukážu, si to vysvetlí po svojom. No? Ja by som ešte ja by som ešte mal niečo o tom povedať. Uh, bolo by dobre zobrať e, našu kamelinu. Tá, tá je veľmi dobro olej posložený. Olej hovoríme. Veľmi dobro posložený. A s týmto olejom Ktorý zohliada, sme odporúčali na, tú, na ten tvároch a, s lanom. A teraz e, tento olej pekne e, zohriaš a ne e, Zohrieš, horúci, troštička. trochu a jemná masáža kruhom uh-huh, dozadu pohybmi. na chrbatu, chrbtice gore hrbat, e, jemna masáža počas 15 do 20 minuta mala bi pomahati. Uvolniť to, lebo, hej? Uvolniť, lebo vieš, kad citiš, kad si hora, a priđe ti sin, mama, tata, brat, oko tebe da ruku, už je to, nisi sama. Preto sú kmeny... Čiže mohlo by to byť aj z toho, že pani sa cíti už sama opustená. Možno niektorí v 90 Neviem. Ja keď som chodila za mamičkou, tak tam bolo viacej tých 90-ročných a nemali už veľkú chuť žiť, keď nemali okolo seba rodinu. A chcem niečo Môže to povedať. byť aj na psychike Chcem niečo povedať. Spoločnosť nikde není zlá. Existuje jeden kmeň. Keď neko ochorie, boli ga niečo všetky okolo plaču. s mhm. pomahaju mu. Mhm. Tako. A, dakle, ja bi sam poprosil, ten, ten, ten olej bi bol velmi dobri ta kamelina, a skuste, aspon treba nečo urobit. Poloha tijela bi bola dobra, kad bi e, babka ležala na boku s vanjkušom među kolenima, albo na hrpte kad leži, a vanjkušom pod e, pod kolenima. Tam, kde je koleno, kde sa ohýba klítku. A, to je e, tiež dôležité, aj i teraz dôrazním, treba otačať babku, aby nebol dekubitus. Sice, a, ty, a na tej dekubity ty si uh, hovoril, že veľmi dobre pôsobí. je veľmi dobrý, veľmi, ale je lepšie, ne, aby tome neprichádzalo. No dobre, ale keď už prichádza, už čo urobíš? A Alusan, ešte si Alusan, hovoril, Alusan, že z Čezalky, teda Čezalka je ľubovník bodkovaný, si hovoril, že aj to je veľmi dobré olej z ľubovníka na Samozrejme, preležaniny. I to, i na pre, ale Alosan je lepší. Ja som im, dobrá žiačka, ja si pamätám Maňa... tvoje metódy. <laughs> Eh, Sedný petica, bez probléma. Výborne, u nás po jednotka. Ale po jednotka po vašem. Jasne. Ehm, dobre. I to smo... A t- medzi tie e, kolena je dostať aj také vankušiky, lebo podľa teórie e, sa hovorí, že vlastne keď tam nemáš ten vankušik, tak máš stále vyšší ten jeden bok, takže sa ti vykrivuje chrbtica. Presne. Ten vankušik je tam na to, aby sa tá Môže chrbtica nevykrivovala. To. Uh, Samozrejme, intimná hygiena je tu to, veľmi dôležitá. Necemo, veľmi dôležitá, zvlášť ako pani uh, má inkontinenciu, ale nemôže ísť na vece. A keď som, vec sme porozpravili o tim psihičkoj potpori oko babki treba biti treba se venovati porozpa a i spjevaj tako je e, lepšie. alebo aj nejakú robite. profesionálnu vnučku keď inú a, nemá a nejakú áno. osobu, ktorá k nej príde a aj teraz, keď je to cudzia teraz z medicíny skočme trochu na drugu stranu, na Kam druhú ideme? stranu poďme uh, ja viem rozprávali, ja robím na diálku, povie tá nejaká pani, ehm, a ja môžem e, robiť tak, aby ľudí ozdravili, aby nebolilo. A myslíš liečenie na diálku? Dá, prosím. Vieš je to, možné, utopenec, vieme o ňom, poznáme jeho výsledky, takže... Utopenec se chytá. Aj slamky. To, ale to už není slamka, to je už... Toto ako, je už vážna pomoc. Ak povie, že neboli, <laughs> tak to neboli. Nemôžem Presne, hneď to vieš. Dakle, skúsim, nájdete takú jednu pani. Drugo, akupunkturolog e, ne musí biti lekar, može biti iskuseni e, u vašem prostredje. Zavolajte, nek tamo da par iglica, ako nič, aspoň aby nebolelo tako silno. Mm-hmm. Jasne. Dobre, Katulka, máme ďalšie určite. Áno. A v podstate tam môžu pomôcť aj nejaké manipulačné techniky, ale to tiež musí byť nejaký... Tu by som bol veľmi opatrný, ale lebo nepoznám oni takých. sú všetci, e, presne čo poznám mnohých týchto, čo naprávajú, tak ako sú veľmi v tomto veku, že tam už môže hoci čo tak rupnúť, tam sú už kosti krehké, všetko. Takže chiropraktik pozor. v tomto prípade Nie. až Tí, tak... ktorí vedia, tí nejdu do toho, nejdu. alebo idú na chladkanie. Áno, na chladkanie Čo? Ale tak vieš, keď máš takú energiu, jak ty, tak pomôže aj to hladkanie. Nemusíš no, tam no, čo, <laughs> ja by som teraz, kosti. Ja by som teraz, Počkaj, Bože, ja, no potom. Ja by som teraz povedal, skúste sa čajom od lopucha. On je e, známy ako oči, čistač. Čaj ja? z lopucha? Da, čaj A nebolo lopucha. by lepšie prikladať ho? Lebo ja viem, že keď som mala rebra Už nemá. prasknuté. Už nemá. Ale má, máme na zahrade lopuch. Jelopuch. Vyšiel nový, ten starý Teraz sú pri, pri potočíkoch, pri V tom prípadu e, po, o, e, Troška ho tak pomlátiť, áno. Tým, lopuch ja by si robil. teplou vodou. Osušiť Uh, tú vnútornú stranu Tam, kde sú žilky, med, dá, alebo tú druhú? Vnútorná strana, tá dolná, što, je pre, što pozera na zem. Tu zem, ne horňu, nego dolňu. Jedna je chlpatá a jedna má žilky. Gati. Pozri sa. Vysvetli ma. Áno, áno, jedna je taká pekná uh, zelená, tmavozelená a druhá je tá rozumím, taká hlopatá. No? Rozumím slovenštine. A teraz nám dá ale Aspoň tu. Pozri sa. Uh, tá, ktorá má žilky, treba tú žilu veľkú trochu dať preč. Narezať. Dá, mhm. dať preč, trochu natrieť medom a priložiť na bolavé mesto. Uh-huh. A tiež na šlapy Áno, vždy je dôležité, aby sme... Druhý deň zobrať tento lopuch, namaza, natierga sa kamelínom olejem, Te, to musí byť všetko teplo. nesme byť stúdne, baba áno, bude kričať. Áno, jasne. a položiť znovu. Tým čo to môže byť celý deň, celú noč. Zameníš lopuchy, keď ano, bude ano, tmavý, ano. tako, zameníš ga, ideš. To môže pomáhať. To som ja chcel podať, ale u, u nás u dvore je vidím ga. Len pomáha to tak, ale pomaly. Netreba od toho čakať rýchle výsledky, lebo ja keď som mala prasnuté tie rebra, ja tak lekár hovoril, že na to nič iné neexistuje, iba lopuch, ale trvalo to mesiac, kým... Presne tako. A vieš, čo je to? Treba uzieť e, jedno, dvije, jedna, dvije polievke ližnice lopuhu, treba zobrati 250 Teraz govoriš o čaju lopuhovom. O čaju, da. Uvarit, a to... Ale lopuchový no to, koreň. Koren, koren. No koren, to je žine, už nie list, to musí byť koreň. Tre, može v lekárni je dostať. Le, može se kúpiť lopuchový koren. V lekárni, Evo, to by som... To by som Dobre, ovaj, ja, ešte tá, čo som chcela dodať tým manipulačným technikám, ja som to pozerala... Mm, e, to v podstate človek robí sám. Keď som videla pre niekoho, kto má išias, tak napríklad e, ty máš na jednej strane ten išias, to vystrelovanie tej bolesti do jednej nohy. Tak zo začiatku ten človek mal iba preloženú niekde pri členku, povedzme tú pravú nohu e, cez tú ľavú nohu Aha. To znamená, že tam sa nikdy nejde, že niečo extrémne na silu, ale tak uh, tieto techniky, to môžeme pozrieť ešte aj nejakej inej relácii, lebo to je veľmi zaujímavé. Mňa to najmä zaujímalo kvôli tomu, že tam je strašne vysoká tá efektivita, že človek si dokáže e, častokrát... Po, áno, pomôcť aj sám. Pozri sa, a, ako neskačem do reči. No čo chceš povedať? A, keď človek má išiec, to je vždy problém protoka energie. A to znamená, že skúsený terapeut hodí rukom po nohe a na jednom miestu nájdeš niečo se stáva. Tak dá igličku tam. A vidí, človek povie, už me ne boli. No Spomeneš sa našich prípadov. Ja? Tak, áno, tak niekedy áno, tam áno. stačí aj, že akú presúra, že proste cítiš tam také miestečko, že o, o, toto nie je v poriadku. Najčastejšie tu, tu stojíte zo žlčníko po žlčníkovej dráhy. Najčastejšie. No a môže to u tej pani, teraz sa ťa pýtam, či ste mali také príbehy, uh, E, v ordinácii, že e, naozaj, že nemohla sa postaviť na tú nohu, ale problém bol žlčník a nie noha. E, Sam žlčník môže urobiť, že dracha ne, neide tako, kako. Lebo pozor, to, to, to všetci musia. Žlčník oplivne žlčníkovu drachu. A dracha oplivne žlčník i, ina, i iné orgány podľa toho, kde prechádza. lebo žrčnik začima čisto tu. To znamena, sa, to, evo tu. To znamena no. Mhm. boliti zub, kad je ta draha, možeš mať zap, to možete boli glava. Dakle, tamo gdje preteka, vidiš gdje, kako ide žrčnik, tu može biti problema. A na tebi je, a i to preporučam ili doporučam ako zavolaju akupunktologa, on bude ihinet E, patrat po bodu ktorý mu se ne pači da iglicu. A to znamena že otvoril e, kapiju, branu. A, I branu je otvoril. može može energie ako, ako a všetko je v porijetku. A prečo boli? Lebo je nahromadana energija, ano. tlači sa na tam, tlači, A ti pekne daš iglicu a energia veselo, krásne, ako potočí koj žubory, ode vonku. Ale, ale nedá sa odporúčať a je teda v tomto prípade, aby zistili, či pani nemá problém so žlčníkom a že tá noha môže byť naozaj od toho? E, e vieš čo, ja by som poprosil všetkých, ktorí nám e, dávajú otázky, aby mi dali i aj e, krvnú skupinu, lebo podľa krvnej skupiny vidíš Jež viac. viac vidíš, ja? Dobre, takže ešte budete s pánom v kontakte podľa mňa. Dobre, tak poďme na ďalšiu otázku. Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, či by bola možná diagnostika u pána doktora a kúpa, kúpa oregano oleja, či je vhodná, ak sa objaví krv v stolici. Mám 64 rokov a doteraz som bola bez tohto problému. Uh, vieš, uh, eh, odpovede áno, môže, ale, ale, ale, vždy ale. I teraz poviem, vzhľadom na to, že u vas prvi krat se objavila taka jedna situacija u 64. roku je veľmi dôležité, aby to vám ja poviem, ihne, aby ste čo najskôr našli lekara, najlepšie je to gastroenterologa, Prečo je diagnostika nevyhnutná? Preto, lebo krv u stolice može biti a, Príznakom ne, viacerých príznakom vecí. niečeho, čo ne, ne, nemusí byť strašná vec. Môže to ale byť môže hemoroid. to byť aj hoci Môže to iné. byť hemoroid, ale môže to byť oveľa horšie. Môže byť nádor, môže byť zápal. Lekárovi. Môže to byť divertikulitis, mm-hmm. môže Uceros to byť všetci, čo, čo alebo neke nadorove zmeni A mi bismo to trebali zahtiti čo naj, I preto bi sam povedao ak se objavi krv u stolici, Rektoskopija bi jedan z sposob sposob ako možete najrihle 100% sto na to, čo to je. Na to, čo to je. Či je to Povrhne alebo je to keď neukáže, ukáže, že nema povrchne, tak musíš ísť na kolonoskop. Ideš na kolonoskop, ideš hlbšie. Ja? A teraz je oregol rud vhodný? Ja, a, <laughs> ehm, taj oregol rud má antimikrobiálne Mm-hmm. vlastnosti. vlastnosti protiv zápale, antimikotické účinky, ale nie vhodný ako prva pomoć u vašem pripadu. Čo ako to nije ni, ni, ni mikoza nejaka, ako to nije ani bakterija, a, ali to nije zapal, to, je, a, ako je to nečo ine, to znameno. U tomto pripadu ne bih sam doporučil, ale... Uškodiť nemôže? Nemôže, ale... E, vieš, ale nie je to riešenie. Zachodení, nechcem ano. s peniazom, po zachodení peniaz, ale nádej to je nádej, že momentálne neče... Od lekára idete s jasným výsledkom. A keď toto máme a toto lekár máme. jasný, tak poviem, áno, môžete, e, tak sportský <laughs> a sportové, ak chcete, aby ste sa nejako aj vy... E, ono, ja to chcem, nech se páči, ne može uškoditi, ali ako pomaže, hvala, hvala Bogu, Bogu hvala. Ja? Ehm, ne používať Oregal Root bez konzultácie s lekárom, to je moja zadňa, zadňa slovo. Ale len v tomto prípade. No v tomto da. prípade. V tomto prípade. Tak. Dobre, to, to ešte máš niečo k odpovedi dosť. Aj? Môže sa tu, vieš, ale treba, ešte, ajde, dajmo ešte trochu. Ehm, pani určite nepije alkohol, určite. To ako, nie vieme. Ale, dobro, vijem že pije A, potom a, e, e, fefer, silne Peperunky. Da, fefer, e, silne, štiplavé veci. Tako, to bi trebalo, a trebalo bi isto pozvati tako da a, varena mrkva, a, aspon do do definicije lekaro, viš. Jest čelaj viac varene mrkvi, hej? varena mrkva, Ehm, ja by som povedal aj banana, lebo banana by bola dobrá, ale čo, aké je to ačko? nemôže, áno, a čo je ačko, nemôže banány. Tak nemôžem si... Ale Katka, ty vieš ten, ten recept na vyčistenie hrubého čreva s hnedou rýžou. Aha. Áno, áno, no to sa, nie je to nič komplikované, mne sa to zdá pomerne jednoduché, tam 10 dní e, sa v podstate je varená rýža. To je u každého čistenie hrubého čreva. Áno, ale... Pečenie. E, najprv ide hrubé črevo, a, najprv, ide prvý. a potom ja si pamätám, že najprv treba jesť 10 dní tú rýžu a áno, potom ideš... A tá vyčistí ten, ten hrub, to hrube Áno, ale je to tá hnedá rýža, ona sa varí tak, že najprv ju dáme do hrnca, trochu ju spražíme a potom dáme jedenkrát e, toľko, koľko je tej rýže. Čiže by som povedala na jeden pohár, dva poháre vody, ak som to mm-hmm. správne pochopila. Uvarí sa to a treba to jesť cez deň a môžete aj 5 krát, keď ste hladní. Po týchto 10 dňoch nasleduje... 10 dní musíte jesť len tú rýžu. Áno, potom nasleduje olej, používa sa o strope strecovi, 10 minút sa má prelievať v ústach a vypiť to sa mi nejako nezdá, ale dobre. Podľa vypluť. mňa vyplúť a nanovo vypiť e, čistý, to si ja myslím, lebo po tých 10 minútach on už ne, natiahol ten bordel z tých slinných žlás, e, čo išiel okolo. Lebo vieš, keď ty e, mlgaš a potom i všetko došne dole a teraz hltneš, čo zase nič si nisi dohal. Však to si žalúdočná kyselina pomôže. Tu vyplúť a potom čistý vypieš. Dobre, ako rec recept je takýto, ale e, vy už máte skúsenosť, tak ste povedali svoj Ja to potom poviem, čo Čína povie na to. Dobre. Dobre, a potom máme jesť 3 dní zeleninu, len zeleninu, nie ovocie a piť zeleninové šťavy. Po týchto troch dňoch nasleduje trojdňový post, kde sa pije iba čistá voda. Po týchto troch dňoch znova nasledujú 3 dní zeleninových šťav a mm, zeleniny. No a v podstate týmto je ukončený post alebo Takže očista. Je očista je organizmu. hrubého čreva, pečenie, žlčníka, celého organizmu. To tiež, A teraz čo na to hovorí to tiež, Čína? Čo Čína povie. To tiež robí aj doktorka Jelisejeva hore Tam, u čo Moskvy. Ale trochu inak. A Čína povie nasledujúce. Vo švýcarskoj klinike robili takú jednu metódu a nikto to nevydržal. Od 14 do 21 deň robiť Od 14 do, do 21, 21 dní, čo robili? Robiť e, túto kuru. To znamená jesť rýžu, rýžu, rýžu, rýžu. A zeleninové šťavy. A preto vieš čo? činjani imaju te oči gore, ah, za riža. No već to. Naš, a, a teraz, to pristanje, si si a, te, <laughs> a teraz e, čina povije nasledujuće. Po určitom dobu, kad ješ iba jedno jedlo, e, stane se monotonija. Tijelo, tijelo inač e, reaguje. u tomto pripadu reaguje, povedzme, deficitom vitamína. Švajcarci zistili, že sa u, u ich pacienta ozvala avitaminoza. Takže C vitamin by si čakala, ty máš tej zeleniny. A ja sam povedal, pa ljudi Božje, pa kad su mi otasku dali, sam povedal, pa dajte tu rižu, dajte zeleni šala, dajte olej, kludnje Ale dajte. Ale tu sa nesmie dať, keď sa čistí tá to hrubé črevo, no Teraz to tam mi ty niečo rozprávaš, čo več 10 tisúča rokov rodita Musíš počúvať do konca a potom daj svoj súd. Pozri sa, urobili to a povedali, joj, už nemáme takéto problémy. Samozrejme pili aj tú zelenu tekućinu, a dostali enzime. Ali drugi problem, už pacienti nechceli jesť 15, 14, 15 dní a zvašti s karcinomom a i nekim tjažim formama reumatskog artritisa, e, ne zjesť. A ja sam povedal, vjete čo? Pa dajte što povje riža, uropte, aby im to bolo hutne. Cibulu, zdušit, rižu uvarte je ako puding. Na všetké iné spôsoby urobili a dostali výsledky. Preto negdje si možemo pomoći e, e, lahotke, a negdje ne možeme. A aj tu si môžemo... skupín si nemusíš dávať tam cibulu. Cibula tak nafúkuje, že polovica ľudí by vlastne ja skončila rovno s tým. Ty si nulka. Uh, ja ti poviem, Pri čo... tej čiste nemôžeš urobiť ešte omyl. Raz, ešte raz. Ja ti poviem, čo urobiť, aby ľudia vydržali uh, 21 deň. A vynikajúce vidú. To nič není zle. To, to nemáš 21. A cibulatý očistých rúbe črevo, tenko črevo ty. Ale pozor, sú ľudia, ktorí nesmí jesť cibulu, Presne. lebo lekár povedal, zomru. Tak, ima takých chorob. Katka, druhú otázku. No dobre, poďme na ďalšiu. Tak, Dobrý deň, na základe vypočutie relácie na Slobodnom vysielači na všetko je liek som si objednal Alosan, ale nenašiel som žiadny príbalový leták na aplikáciu prípravku. Mm. Zapamätal som si iba 30 dní užívania, neviem rýchlým spôsobom nájsť, ktorá čas, v ktorej to bolo, preto vás chcem požiadať o zaslanie, ako a na čo ho môžem e, použiť. No, no, no, tu by som ja povedal tomto pánu. Nemôže sa stať, nemôže, že Katka odovzdá e, niečo z naše ordinácie, e, aby nebol sačok, kde se to niečo nachádza a na tom sačku nalepka. Čo to je, ako se to používa. Na tomto sačku e, piše, že dvije kavove ližice treba dati do 100 ml vode. A ja vama povijem, vaš, vaš Eh, rada pre vas dvije čajove li čajove, zopakujem čajove ližice, litra a pol vodi. Zmiješajte do sklene nadobi s plastovim, ali drvenim kuhačama ali ližicom. Ližicom. Ne sa kovovim. kovovim, ne to, s kovovim. Njehajte cez noc viluhovat, a rano odlijte vodu, tu vodu budete popijat, popijat cez den. Najlepše bi bilo deci, deci i po, a potom znovu, a potom znovu. a, a, ako ste smedni, dajte i dva, dva i po. Ne doporučam pit vodu. Vela, pol litre naraz, to neni dobre, to je utok na žaludok i na pankreas, to neni dobro. Dakle, pijte, a i kad ste smedni, trohu vipite, a to potom minutu, dve znovu vipite, Tak to neni silni uder na tijelo. To znamena, vi kad ste dostali tu vodu, litru i pol, a, zostatok, to što je na dnu, tahlinato to prosim zahodit preč, preč. Nezahodiť samozrejme. To sa dá použiť. Áno, tom môžete si urobiť masku z toho na tvár. Už vidím pána, kde sa to urobí. Dnes väčšina mladých mužov, to len my sme konzervy. Mladí muži si robia dnes masky. Masku si s tým môžete robiť, ale ja to napríklad pijem a teraz mi povedz, robím zle, ja to pretrepem, potom keď to stálo celú noc, ja si to robím večer, celú no. noc to stojí, ráno to pretrepem a pijem. A vždy, keď to idem zase piť, zase to pretrepem. Robím zle? Um, ne, no ne, nerobíš, ne, nerobíš zle, lebo ja, ako ja to urobím, 3 deci teplej vode, čo viac tepla, jednu čajovú lyžicu zarovnanú zamiešam, sačekam 7 sekúnd, dva a vypijem všetko. No. To je silnejší um, Silnejšia možnosť, Zvlášť pri tom, ak dostanete alergiu. Ak dostanete alergiu, to vám je prvý... E, pomoc prvá. Prvá pomoc, a potom už nepotrebujem, jer se alergia se úplne, úplne zmierni. S touto vodou, ktorú dostanete po tej noci, kad ostoji, možete pit čaj. Možete čaj urobiti, a i poljevku, lebo to nema žiadny pah, hut, hut nema, nema ništa. A, a prečo ja teraz, tak bi sam to rekao, e, e povedao bi sam, že alusan jedna silna kombinacija troh prirodnih zložek. A, pozjete sam, tamo mame hlinu eh, zo Sicílie. Ja trochu dam si eh, čas tomto panu vysvetliť, Jasne. aby vedel, čo to je. Nechcem robiť reklamu, to nam už ne treba, lebo všetci vedia, Ali poviem ako i čo to a prečo to robí. Ja? To je ta jedna hlina, zelena hlina ventilirana zo Sicilije Tam je aj vulkanský prašok, aj nečuduje, kad je tamo vulkanetna i, i stromboli več, što tamo več je. aj hitosan. A hitosan vieme, že je to katko povedz, hitosan ti ideš, No ty si myslíš, že to je v podstate tá krabia schránka. E, presne to. Dakle, každá z nich má svoju rolu u našem Alosanu. Uh, i to onda sposobi ako detoxikačná, regeneračná a ochranná formula. Evo, evo prečo, evo ako. Evo, ne. Evo nie. Ale to nevadí. My ti rozumieme, nech že to páči, nehovorí, že ne. Nech sa páči. <laughs> No, vieš, My ti rozumieme. Ja som teraz celý v Alosane a vychutnávam tak, áno, a viem, čo mi mne robí, čo robí mojim no, pacientom. Je krásne, že si da. stále nadšený. Prvo, my e, kaže čo môžem dosahnuť. A prvá chlpková detoxikácia. Zelený il pôsobí ako magnet na toxíny. To, je, to je mhm. neuveriteľné to i literatúra o tom rozpráva. Od kiaľ vyťahne toxíny. Da, viaže ťažké kovy, chemikálie nejaké, mm-hmm. vieš, vždy neko niečo bere. Um, aj strava, pozor, ty stravu, ktorú kúpiš u obchodu, to je, Ani nehovor. To je viac chemikálií. Ale nemáme inú <laughs> možnosť. Strava viaže na sebe kyseline, telo kad prepracuje sa, ono má i nejakých kyselina, je? a odvádza to všetko z tela to robí taj zeleni il. A čo robí vulkanska, taj vulkanický prášok, ktorý obsahuje tie minerale? A, oni pomáhajú neutralizovať kyslosť. A vidiš, a oni obnovujú bunky. Mm -hmm. to, mhm. to je veľmi, veľmi zaujímavé. A teraz jedemo pozrieť, čo robí taj hitozan. Hitozan viaže tuky a toksiny v črevách. mm -hmm. se do, kam to ide, ja? A tiež onda pomaha pri čistení tog travjaceho traktu. Teraz uh mhm. -huh. ja musim povedat, všetko to, alosan i ostale take to, eh, ajde povezmo lijeki, ali volajmo lječiva, prosvjetki, ba nam ne bi potrebovali kad bi ljudi žili podla podľa nejakých pravidel. Takže Kaby, nepotrebovali ne, to, keby žili podľa Naše telo má schopnosť urobiť tako dobru očistu. Tak ne, ne, vi ne možete si predstaviti ako čisto to može biti. Ali žal, mi ne damo našem tijelu čas, aby odihlo, a potom mhm. znovu robilo. Nego teraz zjeme nejaké kokice a potom si vypijeme pivo. Mm, povedz po slovensky kokice, to je popcorn, no, kukuričný. Popcorn. A je to slovenčina, čistá slovenčina. Kokica, dobre, už vieme. Popcorn, Dokina, čistá slovenčina. Iba, <laughs> iba kokicu a popcorn. Kukance, povedzme, kukuričné pukance. pukance. Áno, ale všetci to volajú popcorn. Dá. Baš pravdu, je to slovenčina. A potom, je, <laughs> a potom sir, a potom kolač, a potom se imamo vino, polivka, neka pa mesa. Aj za pa- klobaski. A, a vješ, e, je to, je to hutne, vješ, <laughs> ali kad bi to bolo u nekim menšim koli, e, mnoštvima, a jedan raz za den. ne, ne, za den. Tijelo, grad ma, ma to, pozi se, tijelo to e, zniči, 1, 2, 3, konjec, ja? ali mi neustale davamo našem tijelu palivo pod <laughs> A biti šlo nazad. Dakle, šetko taj subotić nego alosan ne bi boli potrebiti kad bismo mi... Žili e, tak ako bismo mali, ali ako ne možemo lebo žijeme to. e, ali svete. kad to není tako, poviem... Tak potrebujeme potom... ďakovať krabom, že nam nechali <laughs> te že... svoje rozbité škrupinky. <laughs> a, a výsledok toga je čistejša čreva, kad radim a, pečen, krva, limfa, tijelo se rýchlejšie uh, regeneruje? Da, da, možemo. O, o, chcel reći, zo, zotavuje, obnovuje i tako dalje. Ali to ešte není všetko, pán Mili, aby ste vedeli, čo ste vi to dostali. Teraz vám poviem, že Alusan robí potporu pokoški A i spojivog tkanjiva, lebo spojivom tkanjivu, a medicina u posljednje doba dava sve vjac, vjac, vjac važnosti, lebo tu limfa prehaza, to su limfovi, e, toki, limfi. I to treba biti čisto. Ili uh, mi to vrijeme, že e, vi živuje pokošku, a dava, pozor, dava magnezijum, vápnik, to jest kalciel vápnik, kremik dáva, čekaj, kremik. Mm, selen a... Sinok? Selen, selen. Vieš, to, to rozprávam to, čo je Lebo v tom. Kde je selen, čo je tam tom, zvykne byť aj zinok. Dá. A potom... Dobre, a odporúčaš teda pre dámy, keď hovoríš, že muži si nedávajú masku, že zobrala by som si uh, Eh, ten eh, nie alosanal, eh, teda nie oregol, ale ten druhý olej. Kamelina. Kamelinu, a, a zmier, lebo som to skúšala. Zmiešala som to s alosanom a natrela si na tvár. Joj, to a som ja to robil. Pri, a bolo to príjemné, veľmi to príjemné som ja to robil bolo. sebe No, ale se ne oplati e, robiti e, finančne, se to ne oplati Jaj. robiti. Ne, ne, nijako. Tak to ale masku byť... si dávaš raz za týždeň. Pre seba si urobíš a hotovo. Ja to urobím Jasne, pre seba. pre seba si urobíš. A potom pozri se dalje. Uh, kad e, taj hitozan ma antibakterijalni učinak, on je dobri na hojenje ran. Mm Koža. Alebo i, i vnutra. kad maš negdje daka, nešto tu mhm. pomaha u kažem. A vulkanski prašok, on robi protiv zapalovom. A pomaha pri aknama, pri egzemima pomaže, dekaka dermatiti da ili dermatiti, tak dalje. A visledok, ono konkluzija od tih premisa je čistejša, odolnejša pokuška. veš manje no, manje zapalo, a rihlejše hojenje, ali imamo ešte nečo, alkalizacije organizmu, što je najdvoležitejša cela Alkalizacija ta... zasadu. da. zasadu urobi sa da. vlastne organizmus zasadovitim. Da. je Da, lebo e, prečo sam tamo povedal, 24 e, dvadeset 28 e, beriš, a 10 prestavka, to je modus kad je to trochu silniša hlbkova očista. Ali ona jemniša koji každe može 14 dni. Mm -hmm. Bereš 5-6 dni, ne bereš Odpočivaš. a znovu i tako. ja sam vidjel z Ukrajine jednu panji uh, eh, i jednog jej brata. Tak sam se raspravila ako brata, ona pa na koncu je to moj sin, a ja mam 50 rokov, a vyzerala ako mm -hmm. 25-30 rokov, lebo celog života brala ih eh, eh, eh, hlinu i tako dalje. Dakle, Takže kad, idemo, budeš robiť tie pravidelné predstavky, tak to môžeš brať celý život. Celý život, ale pozor, ja nechcem, aby som, kak se to povie, keď previše, priveľa dáš zásade. Nechcem prezasadiť. Áno, ako, áno, lebo niektoré orgány v našom tele, to sme už hovorili v tejto relácii, potrebujú kyslé prostredie. A keby Prečne bolo iba tak. zásadité, tak by nám to mohlo urobiť zle. Ty si 20, tvrdil, že až k rakovine by 20, to mohlo ísť. 20 30 povie literatúra by bolo dobre, 20, je z kyselého a 70-80 mhm. zásaditého. Jasne. Dakle, kad govorimo o, toj, govorimo o to alkalijskom rezmu, uh, e, my máme lepšie pH rovnovaha, energije ti, ti ljudi, mi se hvalja da imaju i manje bolesti i, ja bi sam ešte povedal potpora imuniti, jer minerali s tog prašku, posilni obrambene mehanizme, to, to, To, to je vidieť, akože, to je akože lekári vidia. To, množstvo, to je vy, vyrátane vedecky. A chytozan tým... E, túto pôsobí ako, túto chytozan pôsobí ako imunomodulátor. Uh-huh. Vidíš, to, to, je to, to znači výsledok. Chráni nás. Odolnejšie telo voči infekciám a vírusom a, a, a stresu. To by som... Chcel... A predsa ťa doplním, e, Dá? preto lebo e, na základe minulej, minulej relácie o tom, tak som si brala zosebovalo sám na dovolenku kam? Kam? do Egypta Aha. a keď sa mi rozrezala noha, a tak jednoducho som si nasypala, vyzeralo to veľmi, veľmi zle, ale pôsobilo to za tri dni, to bolo zahojené a mne sa nehoja veľmi rýchle rany. A vieš, ja by som teraz povedal našim posluchačom, posluchačom nasledujúce. Kamo hodíte, nieste so sebou alosan keď tak, všade, kam idete, noste tak. zo sebou. Lebo alosan. môže stať, že budete zranení. Do malej krabičky. A ich, imaš taj, tu, tu, no, taj, nezaberie ihne, veľa miesta. Ich ne dajte si na to miesto, e, e, keď je nožem kamenu alosan a za, zaviažte. A nechajte deň, dva, ak treba aj tri. To je spas. Pokiaľ Niektorým tlstejším lekor... dámam sa strašne šúchajú stehna. Alosan. a nevedia, čo s tým. A presne, Alosan. keď si tie stehna potrú alosanom, tak sa ich už nebudú a... do bolesti šúchať. Už keď, to, už keď si to spomenula, môžem povedať tie ďalšie východy. No. A to sú lepšie trávenie, Áno, aj menej, toto treba nosiť do cudzej krajiny. Menej nafúkovania. Áno. Krajšia pleť, menej výrašok. E, da, ča, e, čistejšia to o čem ti povedaš. energije energie ľudí a i e, menej krvi bolja pozor. uh I tu bismo trebali i stabilniši krvni tlak i, i, i vješ, teraz ti ima jedan človek za tih koliko ja to robim, tih tisuće ljudi dosta zvišeni krvni tlak po alosane. mm Ima jedan jedin, ali taj mal problematiku sa visokim krvnim tlakom. to som teraz povedal, lebo tako pekne rozprávam o svome synu. <laughs> vieš. <laughs> Alosano. No, alosan Alosanko. Áno, Alosanko. Nie, no, ja môžem tiež odporúčať, keď už sme v tej časti, že pán napísal tak ako, že Uh, som rada, že vždy, keď idem na dovolenku, nosím alosan a vždy mi ešte pomohol na celú Ryba. kopu veci. Keď ješ rybu. a riba je taka ako smo mi zeli na moru, a kad sam vidio že je to čisti jed, e, šef podal toj kuharki, povedal sam ti už da opečeš ovelo lepše vjat cesnjaku. to znamená nasval dal rybu. Ale to není iba jeden človek. Pokazenú to, rybu. Pokazenú. No to si nepovedal, ja pozerám, že aký súvis má Alosan s rybou. Tam, vieš, na moru Pokaze, som pozem, dos, pokazenú. Áno, ste na mori a dostali ste od e, kuchára to není, pokazenú rybu. To není iba jeden šéf, takých je veľa, koji že daj veľa cesnaku, nech necítia, že je pokazenú. pokazená. môj zachodiť rybu, Jasne. koji zaplatí. A, a ja som zjedol takú rybu. A z toho ti môže byť strašne zlo. Zomreš. Že? A kad to, jedeš, je, to je úplne Kad zješ mušle, ktoré se ne otvore, a preto prosim ne jeste mušle koje se ne otvore. Ja sam jedala, dostal sam, aby smo ne Máme svoje skúsenosti. Smo, <laughs> dakle, ja sam tu e, ribu zjedol u Horvatskoj, dal sam si alosan na šťastie a išlo sam do Rumunske. Ja sam praktički ležal za volantom a nesmel sam sadnut, da bi bilo velikih problema. Odležal sam, a pet dni sam mal problema, ali pil sam, pil Stale, sam, alo sam, a lekar povedal, vi ste mogli kludni zomreti a nezomrel sám. Tak, evo, zachránil tu, si sa. Sme evo, veľmi radi, že si tu. Evo, ty ľubíme, neboj sa. Terorizuje moje poč- poslucháče svojim Terorizuješ svojou rečou. A vidím to tak, že sa to nenapraví, takže dopredu sa aj v ďalších reláciách <laughs> ospravedlňujeme, ak niečomu nerozumiete. Pre Ale popcorn, myslíš? Ho, pre áno, popcorn <laughs> slovenčinu. Áno, Chceš to Počúvate Borisa, že jednoducho on je tak zaujatý tým, čo hovorí, že on to aj vie potom po slovensky povedať, ale v tom jeho nadšení k tomu všetkému, čo tak Keď dobre... ja rozprávam oveľa lepšie, rozprávam. vieš, stať pred 200 e, tisíc ľudí, hm, to už je horšie. Dá. Dobre, tak naša relácia sa končí. Ty by si ešte hovoril, ale máme pred sebou ešte, ak Boh dá veľa, veľa relácií. Tak ďakujeme vám všetkým za pozornosť. Tešíme sa na ďalšie stretnutia. Píšte nám, ale to vám už povie Katka. A ja vám sa chcem rozlučiť a poviem, poprosím vás, zoberte u obie ruke ten slovenský popcorn, držte čvrsto, nikam nedajte.